Ay, ellos que somos, somos fumo, ah, y el baile, estamos bailando. Baby, si tú quieres besame en el BM, nos matamos y de fondo un tema. Yo sé que la moleste mes, pero tranqui, soy tu nene y tú eres mi nena. Se está haciendo tarde, mami, ya son las 12 y yo tengo ganas de volverte a sentir. Tengo en mis memorias todo y las poses, te juro que no puedo olvidarme de ti. Llámame la night pa' traerte más, a donde tú estás, ya tu le diciéndole como un el quito el panty como sus ojos. Ella vive en country, pero le encanta mi de Cuando la toco siempre la mojo. Ella siempre loca, para la uni nunca toma nota, pero la pose del su se anota. Soy de Holandia, la bike que es muy patriota. vivir en platita parece de Minnesota. Y le gustan gantos, porque bandidos, los pibes fake. Sin el visto Yo voy a robarte, cuéntame la su casa ya llevo no le Ay, ya te sabes quiénes somos, somos amor. Llámame en la noche pa' caerle en ya no detalles, tú no me lleva, ya no me lleva, Y a es lo que suele tú linda talla. Esta noche en la La nena me pide el pegaron en la foto de perfil, subiendo en como se ve en la esquina. puso fin, conmigo la nena se quitó la jean. Dime dónde tú estás empezamos en el PM, chingamos de fondo un tema. Y yo sé que el amor tú le temes, pero tranqui, si tú eres mi nena. Okay, okay.